Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en la redacció de Sala Folgado i en el control de so d'Arturo Delgado, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació i per a dispositius mòbils a i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, en el qual eh, pues, eh, tenim cada nit una pregunta, podeu opinar del que vulgueu, però en aquesta pregunta que vos fem, vos eh, preguntem esta nit quins motius penseu que han deixat fora Negredo de les dues últimes convocatòries. És la pregunta que ho fem. Quins motius penseu que han deixat fora Negredo de les dues últimes convocatòries? Perquè el que està clar és que, tot i haver demà un uh, partit lògicament uh, important com este València-Gent, i la teoria d'un servidor és que si el València guanya el doble enfrontament contra el Gent, tindrà peu i mig en la fase de vuitens de final, este partit ve marcat en una important mesura per la decisió de Nuno Espíritu Santo. Un servidor almenys pensava que després del toc d'atenció davant el conjunt del Màlaga, Álvaro Negredo tornaria a la convocatòria, a les eh, convocatòries eh, del València Club de Futbol. No ha estat així. En el dia d'avui, en el matí d'avui, per cert, ara ho comentarem amb Salva Folgado, i abans de donar la roda de premsa, arribava la convocatòria per als eh, futbolistes i per als periodistes que estaven esperant-la. Allí no estava Álvaro Negredo, com tampoc torna a estar eh, Rodrigo de Pol. Bueno, pues, eh, amb tot això, Álvaro Negredo, el jugador del València Club de Futbol, es queda per segona volta consecutiva fora d'una convocatòria. No Una dona de seues raons, i diu que són decisions total i absolutament vinculades amb l'aspecte esportiu Mm, no sabem fins a quin punt ha sigut una amalgama de coses. No sabem fins a quin punt la part esportiva compta, és evident, com vos valem dir en el seu dia, o com estem presenciant en el partit a partit, que Negredo no és el Negredo ni del City ni del Sevilla, ni tan sols l'ombra d'aquell futbolista. També és cert que els futbolistes els davanters en el València per la manera de jugar ho tenen complicat, però que tot i això eh, el rendiment de Negredo possiblement siga la decepció més grossa de la temporada anterior. Dit això, a partir d'un punt és quan Nuno pren la decisió de, de moment, no comptar amb Negredo. I aquest punt són les declaracions que va fer la setmana passada. Que un servidor, i torna a dir, no ha qüestionat mai que estiguen o que no foren certes, que l'equip jugava més lluny de la porteria era una evidència que tots podien presenciar en cada encontre del València. El que sí també és cert, el que és una evidència, és que aquestes declaracions mai no se poden fer en públic. Probablement, per això, Nuno està tirant de disciplina i està eh, passant-li factura a Álvaro Negredo. Si Álvaro Negredo, a més a més, fera 25 gols per temporada, probablement aquestes eh, declaracions hagueren caigut en un segon terme. Però va sumant factors i tot això acaba confluint eh, que en el València Club de Futbol Álvaro Negredo pues, eh, ara mateix està fora de les eh, convocatòries. És, lògicament, el punt culminant o el punt decisiu al voltant d'esta eliminatòria entre el València, d'este partit entre el València Elegant de la Lliga de Campions. Però han passat altres moltes coses, 11 i 35, que vos contem, com sempre, en les infotos. Torna a la Champions. Demà, 9 més quart, València, Quinta, Mestalla. El doble enfrontament contra els belgues serà decisiu, tal i com apuntan uno. Creemos que este doble enfrentamiento va a ser de, muy importante y, y, creo que dependemos de nosotros mismos para, para que lo que buscamos sea realidad, que es clasificarnos. Negredo otra volta fora, el davanter es queda per segona volta consecutiva fora de la llista de Nuno per decisió tècnica. Decisió tècnica, segons l'entrenador, són decisions purament esportives. Decisiones que creemos que son lo mejor, buscando ganar los partidos, consolidar nuestros resultados, mejorar el juego, dando oportunidad a todos los jugadores cuando creamos oportuno, decisiones, decisiones que, tengo, que yo tengo que tomar y decidir, pero lo mejor para el equipo siempre. No ya imposibles en estos termes ha expresado Hein Van Hasenbroek, entrenador belga, en referirse a las opciones del seu equipo de Mames estalla y el próximo partido es el próximo desafío. Eh, ellos son conscientes que aquí va a ser complicado, pero eh, no hay nada imposible. Mais il y a toujours des possibilités parce que impossible, ça n'existe pas. Descans ja per la Reial. El Llevant ha gaudit avui de jornada de descans i demà tornarà a Bunyol per a començar a buscar, a buscar la victòria diumenge davant la Real Societat. Ja a les 9, Eurocup cita a la Fonteta per a València Bàsquet davant un conegut com ara el Caixa Saragossa. Carles Duran, segon tècnic l'onja, diu que és un equip amb molt de talent ofensiu. Sí, és un equip que, que ha hecho una bona pretemporada, un equip que, que tiene mucho talento ofensivo en todas sus posiciones y un equipo que nos va a plantear pues un partido pues muy peli muy peligroso. 11 i 37. Molta cosa que contar i poc de temps. Aixina que no perdem temps. Arroba Esports 97 nit. Per què penseu que Negredo s'ha quedat fora per segona volta consecutiva d'una convocatòria de Nuno? Fem una pausa i tornem. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿eh? Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. La nueva forma de restrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre, llévate un Hyundai iX35 CRD y Tecno Sky del 2014 por 17.990 euros o financialo por tan solo 324 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Europa crida a la puerta de la 97.7 Radio. Dimarts roda el valor de les estreles per al València en Mestalla amb el tercer partit de la fase de grups. Buscant una victòria com a local, Manolo Montalt i Salva Folgado et conten el valència gent Des de les 20 hores comencem a contar-te tot el futbol, però la cosa no queda ahí, perquè el bàsquet també té cita europea. A les 21 hores i des de la Fonteta, València Bàsquet, CAI Saragossa, amb la narració de Juanma Romero i el seu equip. Recorda, valència gent i València Bàsquet, CAI zaragoza Zaragoza, Sports 97 el partit. El teu equip. La teua radio. Patrocinen Ferto y Productos Belarte. Colaboren Redford de Valencia. Pro Ocasión. Tasco. Fotopro. Toyota Valencia. Teletaxi. Y Farinatorace.com La carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 11 i 41, sintonia Champions en esports, 97 nit, a missa prèvia del València, Gent de demà, ixa prèvia del partit que ha de jugar el València i que, com deien bé, clara i netament marcada per l'absència d'Alvaro Negredo per segona volta consecutiva per decisió tècnica d'una llista de convocats. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què passa, Manolo? Buenas. Entrenament en Paterna, roda de premsa, això sí, per primera volta des que no està en València, primer la convocatòria que la roda de premsa. Sí, però a més, Manolo, perquè s'ha produït una circumstància molt curiosa que contem molt ràpida, i és que este matí pues, eh, s'hem assabentat, gràcies a dos aficionats que estaven en el pàrquing exterior de Patarra, esperant l'eixida de futbolistes, que Álvaro Negredo había sigut exclòs altra vuelta per uno de la convocatoria ya ven dos membres de la peña valencianista del Facebook en el... Que En el parking Que estan en puestos. estaban ahí esperando a la l'Ixer de futbolistas para que le en una pilota precisamente de la Liga de, Campeones Negredo ha sido el en abandonar Paterna. probablemente el primer futbolista. lamparat mientras mentre la pilota le han preguntado, bueno, ¿estás en la convocatoria y tal? Y de Groza, no. <laughs> Dos días de descanso más. Y a partir de ahí ya ven un par de periodistas eh, fuera. Estaba Dani Meroño. y Alberto Chile de, de Marca uh mhm. -huh. se assabentat el que els havia dit estos aficionats i a partir d'ahí bueno, pues, la notícia Manolo que ha corregut ja con la pólvora per les instal·lacions de Paterna. Qui ha fet el València? En el moment s'ha donat compte de que la notícia ja Dona estava en les xarxes socials, pues, ha aparegut un membre del departament de premsa amb la llista. Li hem preguntat, bueno, però avui la llista abans de que parlen uno i fa, sí, para no haceros esperar hasta la una y media. <laughs> Evidentment era perquè la notícia ja havia trascendido el mateix Negredo que us ho havia contat a l'eixida de, de Paterna. Bueno, pues eh, ara anem a sentir a Nuno de les seues uh mm. -huh. explicacions però torna... la llista, per ser, Manolo, mm. eh, Negredo baixa per decisió tècnica, de Pol. Rodrigo de Pol baixa per decisió tècnica, Bezo també, la tercera baixa per decisió tècnica, no estava aquell que no està inclòs en la convocatòria de la Lliga de, de Campions per a la fase de grups. Entra per Bacali respecte a la última convocatòria de Lliga Enzo Pérez no està per a formar d'eixida, de, veurem si té alguns minuts, ja veurem, però bueno, estarà per a, per a diumenge i jugar en el Calderón, i a més són baix els lesionats, pues, eh, Abdenur, Alves i Matiu Ryan. Perfecte. Amb tot això, Salva, eh, ara entrarem en els temes, però també en la part esportiva. Possible 11 per a demà davant el Gent? Pues un 11 integrat per Jaume Domènech en porteria, amb Cancelo en defensa en banda dreta, Gaia en banda esquerra, Aderlan Santos i Mustafi per a tancar eh, defensa, Fuego, André i Parejo en el mig del camp, eh, Fegulí, Piatti i Alcácer en punta d'atac. Pues si és el possible 11 de mar, després entrarem en el del Gent, però anem a sentir ja Nuno Espíritu Santo, entrenador del València, parlant de les possibilitats, en este cas, i de les situacions eh, de que ha donat de si esta prèvia del partit, lògicament salades per l'afer Álvaro Negredo. Sobre Negredo, primera resposta de Nuno i les raons per les eh, quals altra volta deixava al davanter de Vallecas fora de la llista. Todas las decisiones que, que tomamos eh, para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo, decisiones técnicas, Creemos que hay momentos, hay jugadores que unas veces repiten, otras veces están fuera. Son decisiones que las, hacemos únicamente buscando lo mejor para el equipo, para el plan de partido. Todo cambia, es un año muy largo, demasiadas competiciones. Todos van a ser importantes. Se le ha insistido sobre Negredo y esta ha alta respuesta viene veneno al voltán del de Vallecas. Momentos, eh, hay que tomar decisiones que se sostengan en el tiempo. Por reflejarte, por ejemplo, el partido antes de Betis, eh, Álvaro jugó, no, no estuvo citado, y jugó tres partidos después. Ahora está nuestra opción, el partido anterior pasó por Paco, tenemos otras opciones, decisiones que creemos que son lo mejor, buscando ganar los partidos, consolidar nuestros resultados. Eh, mejorar el juego, dando oportunidad a todos los jugadores cuando creamos oportuno, decisiones, decisiones que, tengo, que yo tengo que tomar y decidir, pero lo mejor para el equipo siempre. Allò de les des decisiones, ¿te acuerdas de, los de, ¿cómo las, de, las decisiones? Sí, sí, sí. Pues... Però bueno, decisions, Manolo, que sí. Nuno continua defensant que són total i, bueno, pues exclusivament esportives que no tenen res a veure amb les manifestacions de Negredo de la setmana passada. Fins i tot ha recordat que ja se'l va deixar fora, i té raó, en aquella convocatòria estranya que va configurar per a jugar a Mestalla davant el Betis, on bueno, van encabir altres futbolistes importants com Enzo o com el mateix eh, Parejo. Se li ha preguntat si entenc que el momento de Negredo eh, no es bo, al igual que tampoco va a ser bo el momento de Negredo en la pasada campaña, y sí confía en recuperar a este futbolista. Confío en todos los jugadores de la plantilla y es mi obligación eh, en cuanto entrenador eh, dar lo mejor de mí mismo en, buscando la mejor del jugador y el máximo rendimiento del jugador. Y eso es lo que hago con todos y todos los días lo hacemos en cuanto equipo técnico, buscando la mejora, soluciones, entender eh, muchísimas cosas que pueden afectar el rendimiento, buscando entre todos ayudarnos para que el jugador en el terreno de juego eh, produzca lo que, lo que creamos que es, que es su rendimiento y lo mejor para el equipo. Eh, lo hacemos con todos y no vamos a, dejar de hacerlo nunca. No lo que a més, Manolo, a més que mm, efectivamente el Valencia se la ayuda en esta prácticamente eliminatoria, doble partida ante el Gante, de Guañar, pues la per a se estaría garantizada no, no creo que sea tan, tan conveniente hacer proyecciones tan, tan ni en, el tiempo ni, ni, en algo que no puedes controlar ni manejar. Eh, los equipos que juegan el Zenit y Lyon, eso no, no, puede, no puede hacer nada eh, que esté en tus manos para condicionar ese resultado. Ahora sí, creemos que este doble enfrentamiento va a ser muy importante y creo que dependemos de nosotros mismos para para que lo que buscamos sea realidad, que es clasificarnos. Yo crec que la primera vuelta que uno parla de un partido muy importante, referencia a qualsevol uh -huh. compromís del seu equip, pero bueno, no li falta Rao, ya buen comentado. En esta mateixa sintonía, Nuno, referint al rival. Conocemos Milesevic, Kums, Neto, Potka, Matón, Mitrovic, conocemos todo Azare, El Gante es un muy buen equipo, uh, un equipo muy bien trabajado, un equipo que um, tiene un muy buen bloque, tiene una dinámica de juego muy interesante, tienen jugadores de un buen nivel, el delantero em, es un buen jugador que em, le da mucho juego. Yo creo que em, nosotros respetamos muchísimo, conocemos, hoy, hoy a la noche lo pasaremos la información a, a nuestros jugadores y mañana saldremos como siempre preparados con la conciencia que el equipo que vamos a tener delante, pero no me asusta nada, sí respeto. Bueno, després sentirem a Feguli en tertúlia parlar de la seva renovació, però tenim que saber eh, com ve el conjunt del eh, Gante, del Gent. I per això anem a contratar amb un periodista eh, belga que ha vingut amb el conjunt eh, mm, d'aquell país, seguint la següent informació i que ara pues, es va donar un resum o una radiografia del eh, equipo que además se enfrenta al València. Michael Van Damme, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. ¿Todo bien? Uh, aquí en, en, Valencia disfrutando para nosotros el calor, porque en Bélgica <laughs> estamos a 5 o 10 grados, no más. Sí, hay mucha diferencia entre la temperatura vuestra y la que tenemos todavía aquí en Valencia. Bueno, eh, ¿qué vamos a ver mañana? ¿Qué, eh, ¿Cuál es eh, el equipo que Van Hasebrook va a poner mañana en Mestalla sobre el terreno de juego y qué cualidades tiene este Gante, este Gent que viene mañana en Champions a Mestalla? Entonces, Gent es un equipo eh, depende mucho de la, de la fuerza del equipo, eh, juegan muy compacto, no hay eh, grandes estrellas, pero, pero juegan muy compacto, todo trabaja mucho por, por el otro y también el concepto táctico es muy claro gracias al entrenador. Entonces, es, este es su fuerza. También le gustan tener el balón, pero ese nivel en Bélgica por ejemplo, también en, eh, Petersburg tenían 60% de posesión, pero ese eh, fue porque Zenit lo permitió. Entonces yo no sé con eh, aquí en Valencia qué va a pasar, porque Valencia, yo vi el partido uh, enfrente a Málaga y Valencia le, gusta también tener el balón, son de, de, otro nivel, entonces no sé qué va a pasar no le gustan defender 90 minutos. Entonces, creo que van a intentar de hacer algo, de tener un poquito del balón, pero la gran pregunta, y es un, nuevo reto para ellos, eh, de, un equipo como Valencia eh, a este nivel y también que, le gustan tener el balón. La gran pregunta, Michael, e, es em, por las declaraciones que he oído tanto a Logan de Poitre como a Van Haseburg, el entrenador del, del conjunto belga, hablan mucho como de que no hay imposibles, tan complicado ven ellos poder puntuar en Valencia. Sí, es la filosofía de Van Hasebrück. Eh, en todos los partidos él entra para hacer algo. Si, es, si él juega en Camp Nou eh, a Barcelona, también él va a intentar hacer algo. Si no, no tienes que jugar el juego. Esta es su filosofía, es una filosofía positiva. Nosotros tenemos calidades y vamos a hacer algo. También aquí en, Valencia, crees que él tiene un plan para hacer algo. Tú no vas a, ver un equipo. Eh, hay una un gran diferencia de nivel, claro, pero eh, tú no vas a, ver un equipo que solo intenta tener el cero porque, porque no es la, la filosofía del entrenador y porque no se pueden. Pero hay un diferencia de nivel, por ejemplo, eh, el costo total eh, del 11 de base de, de Ghent está menos de 7 eh, millones de, euros. Entonces, <laughs> este es el precio de, la mitad de, un tercero de un jugador bueno en, Valencia. Entonces, este es una un gran diferencia, ¿no? Te tengo que preguntar, lógicamente, eh, Michael, si te, te atreves, si te atreverías a darnos una posible alineación inicial, un posible 11 para mañana del Ghent en Mestalla. Sí, entonces, eh, de mi cabeza, normalmente Ghent en, la liga belga juegan eh, en un sistema 3-5-2, eh, pero en Champions, como en el Zenit, juegan más en 4-2-3-1, un poquito más de seguridad. Entonces, el portero, el arquero es um, uh, que eh, fue convocado la primera vez uh, en el equipo nacional. A la derecha, en defensa, tenemos Thomas uh, Fouquet. Uh, uh, defensores centrales serían Nielsen. y Mitrovic, y Mitrovic a la izquierda, Nana Azare. Um, entonces los mediocampistas centrales serían que es el capitán y que es eh, un poquito el, principal eh, de distribuir el juego. a su lado, Renato Neto, que juega antes a Sporting eh, Lisbon en Portugal. entonces, a, a las bandas. Eh, este es un poquito complicado porque a, la izquierda normalmente juega eh, Moses Simon, que fue una sensación eh, la temporada pasada, pero tiene un poquito de problemas de salud esta temporada y también está un poquito enfermo. Entonces yo creo que no va a jugar y sería Saif, que es de Israel. Entonces, Central eh, tenemos eh, en, la punta del triángulo eh, tenemos Daniel Mirisevich. A la derecha también en la banda es complicado porque normalmente yo creo que sería que puede ser Tomás Maton, que marca el gol al Zenit, pero también él tenía un pequeño problema. Entonces puede ser que el juego, pero puede ser también que no, y entonces sería Ramán. Al punto, el jugador, uno de los jugadores más importantes, Laurent Poitre, el número 9, que eh, tiene un metro 92, creo, que es muy fuerte en, eh, en dueles y que también fue invocado por la primera vez en el equipo nacional y marca en su primer partido a, Andorra. Perfecto, pues eh, nos quedamos con ese 11, nos apuntamos para mañana. Nos vemos en Mestalla. Michael Van Damme, periodista belga de eh, Vlad, muchísimas gracias por atendernos. Con mucho gusto. al eh, compañero Charra el eh, español, eh, la verdad, Es que, es que sí eh, a mes de a recordar chulo al partido. partido Félix alemán, alemán, 34 años internacional desde el 2012 ha jugat dos partits de Champions, un en la prèvia, Shakhtar Fenerbahce i debut en competició com a tal en el Chelsea 4, Maccabi de Tel Aviv 0, per tant demà primer partit que li jugarà al València en competició europea, en un Mestalla que esperem tinga una millor estampa, Salva, que la del dia del Zenit. Apunta que sí, Manolo, segons les eh, previsions, les entrades menudes, etc. apunta que demà l'entrada serà bona en, en Mestalla. Per cert, eh, a més de tot això, hi ha que recordar que els partits que se juguen el dia de demà, en el grup E, Bayer Leverkusen, Roma i Bate Borisov Bars, Barça, en el grup F, Arsenal, Bayern de Múnich, Dinamo de Zagreb, Olympiacos, en el grup G, Porto, Maccabi i Dinamo de Kiev, Chelsea, i, com ja sabeu, en el grup H, els eh, partits del eh, Zenit Lió i del Valencià. Com deia, l'entrenador del conjunt eh, holandès, eh, parlant, eh, perdó, del conjunt belga, pa parlant, sí, del vell, ja està per així ja Martí, parlant del joc col·lectiu del València. Pas específicament eh, un jugador, je crois que Valence est une équipe qui, est collectivement très forte. Donc je ne un joueur en concreto, sino el juego colectivo. que es, es, es, eh, el fuerte, ¿no? Eh, él piensa que si todo va bien, eh, el Valencia controlará el tiempo, el tiempo del partido. y ellos lo que le preocupa es esto, el juego conjunto y no harán ningún trabajo específico sobre un jugador. En i a més a més eh, ha parlat el, un dels, eh, dels millors jugadors el eh, davanter de Poatre que ha parlat de eh, la possibilitat de puntuar demà a Mestalla Ahora es difícil, sobretot eh, aquí en, en casa, en, en Mestalla eh, en su casa siempre, siempre tendrá más opciones, o sea que aquí será un partido complicado, pero todo es posible. Ah, je pense qu'ici ça va être, ouais, le match, le, tout est possible, on verra. Demà van treball, eh? Mustafi Adarlan Santos, Folgado, davanter d'un 1,92. Sí, Nuno internacional. Ja, Nuno ja s'ha referit al, als davanters en la, en la roda de premsa prèvia d'este matí. Bueno, ha garantit que coneixen perfectament, l'hem escoltat al, al Gante. Perfecte. Eh, de llevant avui poc s'ha de comentar, més que res perquè tenim jornada de descans, i anem a parlar de bàsquet, perquè demà a les 9 tenim partit d'Eurocup entre el València Bàsquet i el Caix Saragossa. Juanma Romero, bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Demà a les 9, eh, com dèiem, el partit d'Eurocup entre el València Bàsquet i el Caix Saragossa. Sí, buscant el eh, ple de victòries de València Bàsquet també en la competició europea després d'haver debutat el passat dimarts en victòria a França davant del Nancy ...y ahora posiblemente el rival más duro... el CAI Zaragoza, equipo de la Liga CB... que ve a Mes de Guañar... ...y de manera la banda de Luca Murcia en la última jornada de la Liga Endesa, però València Bàsquet que ha de reafirmar-se, no? sobretot en els partits de la Fonteta, per tal de continuar el seu camí immaculat de moment, tant en Lliga Espanyola com en Eurocup. L'equip valencià i Pedro Martínez, que va comptar tan sols amb el dubte de John Stefansson, eh, demà va, va vestir-se de curt, però arrossega unes molèsties en el seu, en el seu genoll esquerre, que ja ahir li van impedir jugar en la segona meitat, mentre que el Caixtragosa arriba en la Baixa o en el dubte, millor dit, del jamaicà Henry, que ahir no es va vestir de curt i veurem demà com, com se troba. Anem a escoltar, si te pareix, a Carles Duran, el que fora primer entrenador de València Bàsquet la passada temporada després de la destitució de Perasovic, ara mateix segon de Pedro Martínez, que parlava y analizaba así al rival de demà de Valencia Basket, el Conchun Aragonés del CAI. Bueno, yo creo que eh, lo que han intentado es tener, pues como he comentado, pues muchos puntos importantes, ¿no? Pues la llegada de Tomás Bellas creo que que ha sido importante para ellos, Norel sigue aportando, pero Fotu, Yellow Gat, eh, Diener, bueno, tienen muchos más nombres pues que están siendo importantes. En el último partido, Joan Sastre contra Murcia, pues destacó, ¿no? Yo creo que han intentado crear un grupo eh, donde tengan muchas posibilidades y, bueno, va a ser un, rival eh, muy peligroso. Per tant, demà des de les 9, eh, 8 i mitja primera connexió en Esports 97, el partit d'encontre entre València Bàsquet i CAI Saragossa. Ens sentim demà, Juanma. Perfecte, bona nit, adeu. Perquè recorden que demà des de les 8 hi ha edició d'Esports 97 el partit, lògicament des de Mestalla amb el partit entre el València i el Gent i també des de les 9 el partit de bàsquet entre el València Bàsquet i el Caixa Saragossa. A les 12, la tertúlia. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de tertúlia, debat i d'anàlisi. Així en Esports 97 nit, fins a l'una de la matina de la 97.7 Ràdio. Vos recordem, com sempre, la pregunta de la nit, en este cas eh, en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, i és quins motius penseu que han deixat fora Negredo de les dues últimes convocatòries, arroba esports 97 97 i tenim per així reunida part de la lectura imaginem que Junen estarà de camí des, de la, des del pis superior, des de la redacció de Superdeporte cap a sí, cap a l'estudi de la 97.7 Ràdio i és moment de ja presentar els eh, dos conductoris que tenim al habitual dels dilluns, a Jaume Ortí. Hola, Jaume, que tal? Molt bona nit. Moltes noches. Com està vostè? Pues en ganes de futbol, ara ja m'ha ficat en marxa altra vegada i ara ja lo que tiren. A lo que tiren, no? Claro. Fantàstic. I eh, no és el debut, bueno, és el debut en el seu dia natural, el que va ser el seu dia natural. El presentador del Supermurciélago de Levant Televisió, Vicenç Empere, què tal, bona nit? Què tal, bona nit, Manolo. Benvingut. Moltes gràcies. Bueno, pues eh, fins que eh, arribe Julián Montoro, que com dèiem, imaginem que ha d'estar de camí cap a, sí, cap a la tertúlia, tenim Champions. El que passa és que eh, la Champions ve tan marcada per el que està passant amb Álvaro Negredo que malauradament queda en un segon plànol. I dic malauradament perquè este doble enfrontament contra el Gent, per a mi, te pot donar un 60-70% del passe a de final. És que serien 9 punts, eh? De guanyar-li els dos partits eh, i és un rival prou assequible. Escoltem fos minuts al periodista belga. Uh mhm. -huh. Faltava per dir que, eh, que el, el València anava a golejar a, al, al Gent i que l'entrenador intentaria... O sigui, vull dir... El, el... el mateix entrenador i el jugador han parlat de com eslògan famós d'Adidas, no hi ha res impossible... Ta... Sí, Quan sí, sí. uno ja comença a dir punt de partida és perquè ho veu mal. Exacte, ho en negre, no? <laughs> I... Un, un sac de tirites ja. <laughs> Correcte. Sí, sí, estan posant-se les tirites abans de la ferida, no? Però, però jo crec que el València eh, és molt superior, evidentment, al Gent i has de guanyar-li així i allí. Uh mhm. -huh. Una, si, fa, si aconseguís el València això, que és el més normal, com dius, jo crec que hasta un 70 i pico, 80% no? de, de probabilitats de, de passar, perquè no punts i te quedarien encara dos partits, uno d'ells en casa contra l'Olimpia de Lió, que ja li has guanyat ahir, vull dir, el grup eh, a priori era assequible, del complicar és el primer partit, però jo crec que el que dius Manolo, eh, estos dos partits contra el mateix rival, eh, eh, Jaume, jo crec que sí, són claus. crec que l'error que feu contra el Zenit pense que va arreglar contra el Lió, i d'alguna manera és com aquell, <laughs> torna a començar, no? Però damunt el sorteig ha donat la casualitat de que tingués que jugar contra aquest equip els dos partits seguits, en que un en casa i l'altre fora, lògicament, i crec que el desafí no és tant per a no, no exigir que sigui així, no? Uh -huh. I jo crec que complint els dos objectius en principi, pues, estarem el pròxim sorteig, que és la meta. Però això no vol dir que se fiem, perquè jo crec que el futbol belga tenim que reconèixer que, per lo menos, ja no parle d'aquest equip, però uh -huh. sí que en general eh, està dient que alguna ha canviat, no? algo que meter en el fútbol belga. Ahora pararem del Gent, tenían que parar. Primer tenían que saludar al director de Superdeporte, que en efecte ja està per així. Julián Montoro, què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Però, lògicament, tenim que parlar, senyors, és el tema, lògicament, eh, del que està passant amb Álvaro Negredo. Eh, ja ho sabeu, el que passa, eh, per a mi almenys, antecedents d'este cas en particular és el partit de Negredo en Bilbao, on erra en un gol de l'Aleti de Bilbao i on erra ell un mamat claríssim amb el porter Iraizoz, la setmana passada fa unes declaracions a la marca de roba esportiva que li proporciona les botes, on fa una crítica del eh, sistema de com està jugant el València de futbol, cau de la primera convocatòria davant el conjunt del Màlaga, no juga ni un minut, i avui ha tornat a caure de la convocatòria. Nuno continua insistint que l'única motivació que n'hi ha per a deixar Negredo fora de les convocatòries és una motivació esportiva, que són decisions esportives. Per tant, així és la primera pregunta. Senyors, se penseu o se creieu a l'entrenador, n'hi ha cas Negredo? Julen, Jaume, Mira, Vicent. Eh, n'hi ha cas Negredo, eh, primera, perquè dos partits seguits, un jugador de 30 milions d'euros fora de la convocatòria, pues, doncs canta. Segon, després d'unes declaracions Eh, como les queda va hacer Negredo eh, valentes, unas declaraciones diferentes respecto a lo que suelen dir futbolistas. futbolistas les que digo que el sistema perjudica a pues eh, causa efecto, siga. de ahí los següent se, queda fuera. Y después tercer punto Neon n'hi que es Rodrigo de Paul, que esta así de protagonista secundaria de la historia pero que es íntimamente de Negredo y que va de la madre de Negredo. Les dos convocatorias es dos han quedado fuera i eh, De Paul eh, és un eh. tio aprofitable, o sigui, perquè Negredo hi ha qui opina que està físicament eh, fora de forma, altres diuen que és exfutbolista, però Rodrigo De Paul i jo, per exemple, no sóc amant de Rodrigo de Pol, sóc el més crític en Rodrigo de Pol, possiblement, mm. però jo crec que és un jugador aprofitable. Parlarem també de Rodrigo de Pol, que és, però que és un detall, Manolo, perquè com són tan amics... Eh, sí, no sí, sé, evidentment. Veig ahir, eh, veig ahir relació, Eh, que ja tenim, no tenim informació perquè no sabem uh mhm. -huh. el que ha parlat Nuno i Nuno, eh, o sigui, en, en Negredo i públicament l'única de Nuno és que és una decisió esportiva. Si fora esportiva estarien els dos en la banqueta. No estarien en sa casa mirant el partit o en la grada. Julen, Jaume, se que llevan uno quan diu que la decisió és esportiva, i a Cas Negredo, Julián Montoro, ah, Jaume clar, eh, Evidentment que n'hi ha, <laughs> ha Cas Negredo, no? Jo mm, no, jo no me crec que és una decisió netament esportiva, encara que crec que l'entrenador té que dir públicament que és una decisió esportiva Correcte. per a no tirar més foc i per a intentar que bueno, Negredo no siga avui ni demà protagonista no? Uh -huh. i ojalà mm, no tinguin que, que, que acordarse demà de, de, de que Negredo està en, en la grada no? Mm, a partir d'ahí n'hi ha, ha de tot n'hi ha moltes coses també també pesa que, que Negredo no està bé no sé si els altres estan millor però a veure, n'hi ha una raó també que és que Negredo no està bé o sigui, però tu si ets estar en la grada? pues jo crec que no i ahí és on bueno, eh, entrenador pot, pot dir missa però, però és evident que n'hi ha alguna més, clar. Per resumir, ja ara li toca parar al Jaume Martí, més o menys el que diu Vicent Sempere, el presentador del Murciela con Levante Televisió, i el que diu el director de Superdeporte, Julián Montoro, és si fos una decisió esportiva estaria en la banqueta i no en la graderia. Clar. Val, perfecte. Jaume Ortiz. Bueno, jo és que ho veig, eh, no simplement eh, parle d'un jugador, jo parlo de, de dos jugadors que tenen un cas molt, molt paregut. Són els dos davanters centro que té el València, eh, d'alguna manera que els dos estan descontents perquè no juguen el que ells volen i, i també m'imagino que l'entrenador també està descontent que el rendiment tampoc és el que ell espera. Per tant, jo no parlaria simplement d'un cas, simplement en que ara li ha tocat a Paco dos partits eh, donar l'oportunitat i d'alguna manera lo raro sí que ho diu vosaltres que pensem que tenia que estar en la banqueta però pues, a millor no sé per què eh, el cas ja no deixa de ser un poc deportiu però jo en quant a que verdament els dos tenen raó en voler jugar, claro, però també tenen que entendre que no estan en forma, per lo que siga, o no exigen les coses, i el València té un problema en, en aquests jugadors perquè són els que tenen que fer els gols i desgraciadament pues, eh, han començat els dos que no en fan per això dic que quan castiguen eh, no jugant un joc eh, l'altre que està jugant està content però l'altra setmana pues, igual està dos partits seguiments que juga uno i l'altre no juga i això és el que està passant Uh, jo crec que en aquesta història, en el cas del Baró Negredo, hem de, uh, jo diria, recapitulant en l'últim punt, que és el de, de Bilbao, cap a sí, és, és una part de la història, però la història és, mo és molt més ampla, vull dir, la, la història pràcticament se fragua des del minut 1 en el qual eh, Adaló Negredo ve al València. Recorde que fa unes setmanes els companys de Superdeporte publicaren algo així, després de que a Madrid li passara el que li passara amb De Gea, i Super va publicar algo així com el València estigui a punt de fer un De Gea amb Álvaro Negredo, que sé que s'inscriu en els últims segons perquè la voluntat principal de l'Uno no era que vinguera Negredo, i això ho contarem així en aquesta mateixa sintonia l'any passat, el que haguera volgut, el que passa és que no quadrava per cap posta en el fair play financer i se va mirar de totes formes jo no dic que sigui millor o, o pitjor jugador dic que era el, el, el davanter escollit per uno era Radamel Falcao que era de la cartera de Jorge Méndez com no és, Rufete proposa a Álvaro Negredo, és un jugador que l'agrada i ve a València, en el moment en què ve a València Negre, eh, Negredo Nuno apreta moltíssim al cos mèdic per a que estiga quan abans. El volien, vull dir, que al principi és el que hi volia un altre davanter, però ell compta de primeres amb Negredo i apeta moltíssim al cos arriba lesionat, no? del quinto metatarsiano arriba lesionat era un delantero que és la bomba, no? En efecte, un davanter que és la bomba s'obliga molt quan diu lo de en, la bomba en, en efecte eh, i el representant de la bomba pues, és el que és i lògicament eh, clar, eh, però a lo que vaig és no en un principi sí compta a totes amb Negredo Home, clar, i, lo que vol i compta a totes és que li apreta però no vaig a dir de manera misericòrdia, però moltíssima al cosmètic per a que Negredo siga i els metges no feien més que dir-li, bueno, això és una lesió que tu un temps i fins que no com deia Parrera, la naturaleza no da saltos fins que no se complisquen les terminis Negredo no va estar està Negredo i en quan Negredo està més o menys bé de seguida comença a tindre minuts però a la fi Paco Alcácer li guanya la batalla per què Negredo no és ni ombra del futbolista que hem vist en el Sevilla i en el City? Doncs pues, home, l'any passat se deia sota botxe perquè ningú tenia... Eh, ningú volia dir-ho, que hi ven, hi havien certs problemes personals que van incidir en el rendiment d'Alvaro Negredo. La esperança era que en guany, a més problemes ja eh, fora, i amb una pretemporada que ell demanava, a mi m'hauria agradat fer una pretemporada, pues vegerem un Álvaro Negredo. Ja no sé si el dels 25 gols en el City i en el Sevilla, però és un Álvaro Perquè han passat els anys, és normal. O sigui. Clar, però si un Álvaro Negredo, pues, bueno, amb eh, eh, alta disposició de la que estem mirant. I és cert que la cosa acaba molt tensa l'any passat entre Negredo i Nuno, encara que després eh, totes les ho han negat, però eh, eh sotoboche el l'entorn de Negredo es queixava de és que el Negredo és dels que pren la paraula en el vestidor, entre d'altres perquè hi ha molts futbolistes que li ho demanen, i a l'hora de parlar davant Nuno, el deixen a soles. Com aquell que tira del carro i mira cap arrere i veu que no hi ha ningú. I Nuno li ha pres la matrícula. I Nuno acaba, i en esta ràdio contarem, Nuno acaba temporada en una relació prou tensa en dos jugadors, fonamentalment. En Negredo i en Enzo Pérez. Comença la pretemporada i comença a jugar alguns partits de Negredo. Però després arriba, si se'n recordeu, l'amistós d'Algira, fa 10 canvis Nuno i no trau ni un segon al Baró Negredo ja la cosa torna a tensar-se però tot i així juga la prèvia de la Champions i fa el gol famós de Mónaco que facilita el València entrar en Champions i a partir d'ahir és el titular és el titular, és el titular, és el titular fins que les seues actuacions tot i marcar en la jornada 2 de Lliga davant el Depor eh, el duen al partit de Bilbao i el que estem a dir, l'història Negredo no ve de ara ve de, ve de ja, sí. o hi ha uns precedents, per dir-ho d'alguna manera. Eh, I per això eh, jo més o menys estic en, eh, navegant entre el que ha dit Julen i el que ha dit eh, Vicent. Si fos una decisió exclusivament esportiva, aniria a la banqueta quan, hi ha la, quan va a la graderia és perquè hi ha alguna més que esportiu. Però jo penso que n'hi ha un tema molt important en lo deportiu, que és el partit famós de l'Atleti de Bilbao, perquè ahir se produeixen dos errors, i el mateix jugador ho ha reconegut, que és un defensiu i un ofensiu i jo crec que aquest partit Perdona, ara que, ara que ho dius molt bé, Jaume, en aquest partit Nuno ha assenyalat Baró Negredo. No, Quan diu dic... en la roda de pressa això se treballa en paterna, però després no podem deixar que errades de concentració individuals acaben incidint en el resultat Per final. això jo penso que la major part de lo que està exigint l'entrenador o està fent l'entrenador Negredo és pues, que aquell partit pues, va tindre conseqüències molt negatives per al club i en este cas el, el València, i d'alguna manera ell ho agarra com una referència. Si després eh, ell d'alguna manera interpretar o va donar la idea de que jugava molt retrasat, pues és una decisió tècnica que està criticant i que l'entrenador pues, té que actuar i, i vulguem o no, les decisions eh, de càstigs no diguem un càstig físic, sinó un càstig tàctic o tècnic de jugar o no jugar, la decisió d'entrenador. el que no pot agarrar és passar aquest problema ni al directiu, ni al president, ni a qui fora. Té que assumir-lo ell. Una altra cosa és com dibuixa el problema i com dibuixa la solució, que és ahí on podem tindre dubtes, però està clar que la decisió la té que prendre ell i, i atendre's a que en el fons sigui la millor pel, pel club i en este cas el, el Pues te pinta que, la, que el problema no li va traspassar traspasar a, al senyor Méndez i al senyor Peter Lim. Te pinta, ¿eh? Sí, pues. Bueno, pero eso es el máximo responsable a nivel La L'han fet el máximo responsable, pues ahora tendrán que carregar las decisiones que este, vengan uno. Este Mati también... en el murciélago tú has dit este migdia. O sea, es posiblemente un no-cast Jo Pereira. en encara incipient porque son dos partiches els Només? fuera. s'han fora. Només per decisió esportiva, però és que així no va començar el cas Joao Pereira. Però ja tot comença per uno i després va seguint dos. Clar, tres, o... i quan ja són... És que el d'avui, l'altre dia, el divendres ho parlàvem en el programa del Murciélago la clau és dilluns. Si dilluns torna a deixar Negredo fora la convocatòria, raó esportiva ja no és, perquè un partit de Champions, un tio com Negredo, per lo menos en la banqueta, com a plan B, te val. Dic jo, eh? A, a qualsevol equip de la Champions, eh, mira la llista sencera, a qualsevol li va a Negredo, però en uno no i després l'aficionat dirà, tio, així som especialistes en tirar per terra l'il·lusió de la Xet perquè la Xet no s'entén per què no juga Negredo o per què no va convocar Negredo per què no juga si ho entén perquè veu que no marca gols això és evident, clar, clar. però tindre Negredo i Alcácer, o sigui, tu reseteixes i no mires partits, comences una temporada de ser i dius, tinc a Negredo i Alcácer la gent diu, hòstia, quina davantera té el València, és dos, o sigui, titulars no, este senyor només li val uno perquè per sistema pues, el seu sistema mana i només val jugar en uno. Ja tens a un altre a la banqueta. Això l'any passat va ser contraproduent pas dos. Sí, però... Perquè tingué desenxufats els dos. Però no val cap. Perquè cap des davanters del València fa gols. És el, el, el problema i les conseqüències. El futbol del València no connecta en, en, en els davanters. Jo no sé si Falcao faria gols. Jo estic convençut de que no. No, Falcao no també... Sí, segur. L'historial de Falcao, quan el València el volia, a partir d'aquesta època també pareix que l'hagi engafat, perquè la veritat sí. ha caigut en un forat que, que està a, a un nivell horrible. Do, eh? 12 i 16, primera pausa per a la publi. Les dues següents preguntes que vas a fer, i així van pensant en les respostes, una, està en un marcant territori en la disciplina de vestidor? I dos, per marcar territori en la disciplina de vestidor cal córrer el risc de poder perjudicar l'equip en llevar-li a un actiu com és el Baró Negredo? 12 i 16. Aquestes preguntes i moltes altres a tornada de la pausa. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Europa crida a la puerta de la 97.7 Radio. Dimarts roda el baló de les estreles per al València en Mestalla amb el tercer partit de la fase de grups. Buscant una victòria com a local, Manolo Montalt i Salva Folgado et conten el València-Kent. Des de les 20 hores comencem a contar-te tot el futbol, però la cosa no queda ahí, perquè el bàsquet també té cita europea. A les 21 hores i des de la Fonteta, València Bàsquet CAI zaragoza amb la narración de Juanma Romero y el seu equip. Recorda, Valencia Gent y Valencia Basket CAI zaragoza Sports 97 el partido, el teu equip, la teua Radio. Patrocinen Ferto y Productos Belarte. Colaboren Red de Valencia, Pro Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatorreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 20 minuts. Esports 97, nit la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada. Avui debatent amb el director del diari Superdeporte, Julián Montoro, amb Jaume Mertilla, amb el presentador del Murciélago de Levante Televisió, Vicent eh, Sempere. Companys, eh, les dues preguntes que estem fent vos o que he deixat per a aquest tram de la, de la tertúlia està Nuno marcant territori disciplinàriament en el vestidor? Marcar territori és molt famós perquè això eh, és una un tema que ve de les persones, no ve dels animals, que mhm. tenen més costum de fer-ho, i, i a vegades diem marcar el terreno, i marcar el terreno és això, i l'est a la mort zona i tu te'n vas fora, eh, castigat, i bueno, pues, si volem aquest exemple, pues està marcat el terreno. Uh -huh. Però tu has dit una cosa per a mi important, o sigui, tu quan un jugador falla o penses que falla, pots castigar-lo de la manera que vulguis, el que no pots castigar és el resultat possible de l'equip. Per tant, ahir tens que pensar-te molt. Jo crec que és evident, o sigui, o marcant territori o, o, o, o enviant senyals del que ve després, que és, uh mhm. -huh. este, senyor ja no conté i estic preparant el terreny de cara a l'opinió pública també de que, de que Álvaro Negredo eh, pues, possiblement acabe el seu trajecte en el València en el mes de gener perquè eh, por, por on de dubte si el pròxim partit ja són tres consecutius jo crec que en dos ja en tenim prou però si, tres una, partits... Una tercera pot ser ja... Una tercera ja és un molt cas, definitòria. Un eh. cas, com dies, similar al de Jo Pereira. Eh? Però si sí, la eh. setmana que ve comencen els Alpes, eh? Clar, és que anar al Calderón sense negre... No, no, no, el Calderón i el que ve darrere, vull dir-te que, sí, sí. que ara Nadal i el que queda... Però el partit del Calderón, que és un partit a, a cara de gos contra un equip que se suposa que és de la teua lliga, l'any passat el València li, li empata l'Atlètica de Madrid allí, però perquè tens un tio com Otamendi, que, que quan el València encaix el, el, el gol del de Madrid diu, este partit no se palma. I se tira 50.000 tios que té allà damunt, pegant puña punyes, pegant patades... es, és, que, lo que no juga fet... a de la de Madrid. Exacte. pero, I Negredo, pero a mi, és un jugador per a eso Negredo, Enzo Pérez, o sigui, un jugador que sí, en, en son, Pérez segur, va, va son batalladors, és un jugador de batalla i per tant yo veis que el partit del diumenge espera un, un jugador com Negredo, este más no se llama massa però és que Mate ni un partit pero però uh mm-hmm. -huh. com el Valencia és especialista en desvirtuar partits, eh, no he pogut disfrutar el 3 0 eh, demà tenim partit i no estem disfrutant-lo perquè tenim el cas Negredo, o sigui, si són, eh, hi ha una autodestrucció eh, històrica en el València Però que, que ens això condueix també a això. tots tindrien que fer algo lo contrari. Nosaltres no podem fer el que estem fent en general. És que un partit tan important com este, la notícia és que Negredo... És que notícia, Jaume. Sí, sí, però, la notícia, notícia no pot ofegar eh, el, el que se juguen demà. No, però no podem tirar... Les... Que, no, no podem, tirar, no dir, no podem tenim ara, que dir-ho. Ara, ara veuràs la quantitat de gent que pregunta no, ja què és el que està passant, perquè que molta gent realment no sap el que però està passant. Però s'olvidem del partit de demà. No, no, no, si anem a tocar el partit de demà, però jo crec que, lògicament, la primera part de la tertúlia ha d'anar vinculada però, a l'actualitat. Però dir. jo vull dir que, que el que s'està donant és una notorietat que però... segurament però que és, que és molt espectacular i molt negativa Clar, però és un Nuno, Jaume, perquè si no, Nuno... jo no estic juzgant que sigui algú altre, el que dic és que, per lo que siga, s'ha sí, sí, sí. fet mal perquè estem, estem donant problemes a, a un partit que és totalment de dedicació i que no pot donar dedicació perquè també hi ha una notícia que és brutal, que la gent està preocupada i que tots estem comentant... Si Nuno perquè... convoca a, a Negredo el, el dissabte i el convoca avui, no estaríem parlant d'aquest tema, claro. parlant de, de Quichua, si, pa, si Paco Álvaro, si tal... I que damunt estem parlant d'una eliminatòria que millor la cosa no te va bé i tens que fer algun canvi, i si tens un canvi, els partits se guanyen marcant gols. Bueno, pues, tens un delanter ahir, encara que penses que no va, no va traure, però millor sí que arriba l'ocasió que el tens que traure, però tens que tindre-lo. L'entrenador del Gante, que, no, que Manolo diu molt bé el nom, jo no sé pronunciar-ho, <laughs> no sé si eh, Julià no, Complicat. Ese senyor Van estarà fent la ola, dirà, però estos tenen a Negredo, tenen a De Paul, i, i no es convoquen, és de veres. O sigui, I al Zenit també passava. No ho entendrà. Paregut, eh? Uh -huh. També... Ojalá siga una qüestió de disciplina i que la conseqüència siga recuperar el jugador, perquè no tenim que oblidar que avui, a 20 d'octubre, l'obligació del club y de Nuno com a gestor de la plantilla és recuperar el jugador com siga jo no sé si s'estan si fent molt o poc per recuperar el jugador físicament, anímicament i de tot però eixa és l'obligació principal primer que tot entrenador l'entrenador Jaume, eh, tu que has estat en un club per dins i manant, quan arriba una situació d'estes a l'entrenador se li diu avant el carro, tu manes, tu imposes la disciplina del vestidor, o un moment, que així n'hi ha un actiu del club que ha costat molta, molta pasta i no se pot deixar de costar. En totes les circumstàncies de lo que he tingut d'experiència, sempre eh, n'hi ha un moment que l'entrenador marca el terreno i tu el pitjor que pots fer és ficar-te contra l'opinió d'entrenador o dir-li a l'entrenador perquè estàs llevant tota l'autoritat i a vegades mantenir l'autoritat és més important que un dia puntualment faig algo que a tu te asombra pues, fora de puesto, no? Uh -huh. Per tant, eh, jo crec que l'entrenador té que tenir l'autoritat i, i té, que, té que tindre i té que administrar-la. Quan dic administrar-la, per això dic que, si no que el, càstig, el càstig té que ser sempre tratant de que no perjudiques eh, el bon fi de equipo deportivament parlant. És que si, si no té l'autoritat, la disciplina no té no, sentit. No, però com ell diu o sigui, que, que en aquests casos, si Clar. intervenia el president o algun conseller, va dir, eh, això no està bé o no, no és que no pots fer-ho, perquè entonces... Mm -hmm. Sí, sí, no, eh, i me consta que, que hi ha hagut... Ha passat, ha passat. Que ha passat, ha en altres sí, clubs. Sí, sí, sí. No, no, i en el València. I en el València també que li han dit a Guajolta que estava tot jugant en patrimoni del club que val molta, molta pasta el que passa és que això deixa'm el cul a l'entrenador això és un no, problema no, això és dir-li pues, set i, uh mhm. -huh. i la caixeta i claro, si... això és així no? <laughs> escolteu, i, i l'altra pregunta que ja vos volia fer eh, mm, pot ser que per mantenir la disciplina del grup se li causa un, per, un perjudici momentani a l'equip, a la part ah, esportiva de l'equip. Ho, ho de dir tu, Tú Sí, tu, ja, tu ja ho acabes de dir. No, però dic... sentir a, a sí, però, però, però, però si, si és l'obligació, n'hi ha que fer-ho. O sigui, tu, arriba un moment que, que si tu creus que, que tu tens que marcar el territori d'eixa manera en un uh mhm. -huh. sort, o, pues, tens que fer-ho i, i anar endavant i demostrar-les de mes que així, el, que, que així no, les coses no, no se queden ahí que si un xor no està bé se'n va fora i si un xor eh, té una conducta no sé si és el cas, crec que no que no és correcta mmm, se'n va fora i xua l'altre és que no, no és un problema d'un xor, és, un, al final és un problema d'un equip. Col·lectiu. O el, el temps a, a dona la raó als entrenadors en aquest sentit. O sigui, quan s'han pulit a, a futbolistes, inclús Koeman, que va ser el més radical que se carrega a, a, a la rata penada de, del València, que era el Belda, uh mhm. -huh. a Santi Cañizares, que és un dels millors porters de la història del València hi a Miguel Ángel Angulo, o sea, tres jugadors titularíssims en el doblet, en l'etapa de Jaume i l'equip tira endavant i guanya una copa està clar que <laughs> quasi, quasi baixes de, de categoria i... No és el millor exemple que poden donar. Eh? No, però, no, no, però ja me vull dir, eh, regenera, o sigui, al, fi, al final se regenera el vestidor i aparegueren tres futbolistes que agafaren la bandera, en aquest cas jo recordo Marchen i Baraja i sa, temporada, se tiren l'equip a l'esquena i salven la categoria vull dir, en Boro entrenador. Sí, o sigui, sí, sí. Eh, I està eh? Juan Mata. Juanín Mata el descobrís Koeman eh, per, sí. que és el, el gran descobriment de, de Ronald Koeman, no? Uh -huh. Descobriment o, o, o la, la, no, el que li dona l'oportunitat no? sense dubte, diguem que la seva trajectòria al València se pot marcar perquè Koeman en el València deixat dos coses positives Mata i la Copa Exacte. Exactament i la Copa és que fa una alineació i després els jugadors canviaren el dibuix i fer però el que si es la gana compte, però... ahir al final l'exemple és el contrari qui marca el terreny? Els jugadors, lògicament, no? en la final de Copa, el terreno, sí, sí, sí, en sí. més de ser el, eh, uno que marca el seu terreno l'entrenador, que és el que toca, els jugadors marcar el terreno i diuen, ah, això és per vosaltres, i aquell estava sentat ahí, anava a la seva, i aconseguirien l'objectiu guanyar la Copa. Per aquest exemple és eh, anormal, pensé crec, que no, Manolo, no és la base. que possiblement haja s'ha produït una conversa eh, possible davant de la plantilla, una de les xerrades o algo pujadeta de tot per a justificar aquesta decisió ja, perquè... Ja diguem que Negredo és dels que premia clar. la paraula quan l'entrenador... Perquè algunes... és que unes declaracions en New Balance o la, marca que, o la firma que siga en un paro de lliga en la que Negredo és conscient de que va pegar-li el paro a l'entrenador? Perquè és que Negredo ho diu, mm. jo crec que s'ha estudiat eh, fins i tot la frase, per a de, de seguir a dir el que falla l'ocasió soy jo, o sea, com matisar. Sí, ya, pero... Pero el palo... Sí, pero el palo, per davant, las pega. Y per darrere. Això és una, bo, és una, arreglo. una bona... Arregla, bueno. Una bona apreciació. És recuperable, Negredo? És la millor pregunta que li han fet a, al entrenador. Pregunta que no ha contestat. Se ha preguntat, en efecte, y ha respuesta a confío en todos los jugadores de la plantilla y es mi obligación eh, en cuanto entrenador eh, dar lo mejor de mí mismo en, buscando la mejor del jugador y el máximo rendimiento del jugador. Y eso es lo que hago con todos y todos los días eh, lo hacemos en cuanto equipo técnico, buscando la mejora, soluciones, entender muchísimas cosas que pueden afectar el rendimiento, buscando entre todos ayudarnos para que el jugador en el terreno del juego produzca lo que, lo que creamos que es que es su rendimiento y lo mejor para el equipo. Eh, lo hacemos con todos y no vamos a, a dejar de hacerlo nunca. Cuanto a Negredo, eh, este estiu li arriba que el club està mirant la possibilitat de treure-lo. Negredo diu que de València, eh, també per lo que dèiem, no hi ha que entrar més, però per dir més persones, diu ell, que ell de València no el maneja ni la sexta foto del Mediterrani. Val? Si continua això, jo crec que Negredo sí va a buscar acomodo Comodo fora de València. Sí, sí, perquè n'esteu té negre. O sea, si això continua... Jo dic, una... La, a lo millor la tercera convocatòria Clar. Ah. és la que <laughs> mostro de dubtes. És que damunt és, és per, per arribar, rivals, Manolo, perquè ara, si és un tram de temporada que dius, no, és que està passant per un batge físic, és, és molt evident, però és que té igual, és que Champions contra el Gent, eh, Mestalla, Negredo com a plan B ha d'estar en la banqueta, tio. O sea, que, que vols que te diga? I després, el Calderón, si ese partit Negredo no va, no va el, en el tren o en avió, no sé com anirà a València, crec que ja està el pla de viatge... En tren va. Pues si no es puja el tren cap a Madrid, ja podem dir que eh, eh, casi, Pereira 2. O sea, vull dir, l'entrenador ha assenyalat a un futbolista i se'l vol llevar de damunt. No heu vist el calendari que jo me referia a partir del diumenge? Pues a partir del diumenge ve Atlético de Madrid... Bé, no. Després, perdó, vas, vas al Calderón Després ve així el Llevant. Vas a Bèlgica. Sí, sí. eh, Vigo. I ve així les Palmes. Sí, això crec que són els, últims, els partits abans del, del paró si no recorde malament, me pot haver votat, votat algú, sí, però... Sí, me pareix molt mollat, perquè lo de Vigo sí que ho tenia contemplat, però n'hi ha algun os per ahí que, s'ha escapat. Digo, jo crec que de moment està fins a la jornada 12, són aquests els partits sí. que, que queden ara mateix, que per cert este matí s'ha donat a conèixer de la jornada 12, que serà el, ja el dissabte 25, crec que és. Dissabte 21 a les 10 de la nit. A les 10 de la nit. Eh, li posen el partit al, al València. 12 i 32. Vols dir alguna cosa, eh, Julen? Sí, bueno, sí. Que si, si els resultats van bé... Eh, la batalla la guanyarà l'entrenador Negredo tindrà dos camins o, o esforçar-se i, i tornar i recuperar-se per a, per a l'equip uh mhm. -huh. o buscar-se eixida en, en, en Xener si, el, si els resultats van mal pues, eh, el que se buscarà la vida probablement <laughs> siga l'entrenador correcte, això és una màxima del futbol sí senyor, 12 i 32, fem una pausa eh, tornem per a llegir el Twitter i després ja entrem de ple en el València-Gent el doble partit contra els belgues és el 60-70% de la posibilidad de entrar en buitres de final. 832. tornem. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Europa crida a la puerta de la 97.7 Radio. Dimarts roda el baló de les estreles per al València en Mestalla amb el tercer partit de la fase de grups. Buscant una victòria com a local, Manolo Montalt i Salva Folgado et conten el València-Kent. Des de les 20 hores comencem a contar-te tot el futbol, però la cosa no queda ahí, perquè el bàsquet també té cita europea. A les 21 hores i des de la Fonteta, València Bàsquet, CAI Saragossa, amb la narració de Juanma Romero i el seu equip. Recorda, València-Kent i València Bàsquet, CAI Zaragoza Sports 97 El Partit, el teu equip, la teua radio. Patrocinen Ferto y Productos Belarte. Colaboren Red de Valencia, Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatorreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 37, ràpidament, la pregunta que estem fent ja la sabeu. Penseu, eh, quin motiu penseu que n'hi ha per a que Neres s'ha quedat dos voltes fora de la convocatòria. José Ríos Almudéver, eh, que li ocorreix a De Pol, entrena bé o no dona el millor? No és normal tant de descart. En pareix bon futbolista i aporta coses. Eh, Sebas eh, diu eh, Nuno Betellán, Nuno Betellán, Nuno Betellán José Molto diu nunadas porque sus declaraciones no fueron un ataque, fueron la realidad juega lejos de la portería Ausias Chiret un colp en la taula de així mane jo i que ja no té res a perdre. El Xavo Mendes ha fet tot el negoci. Paco diu que en uno no traga a Negredo i a la mínima serà carregat. Xavi Simón que diu així mane jo, està prou clar. Víctor diu eh, també s'ha fet el negoci el València en el que ha comprat Mendes, recupera André Cancelo i altres, al temps. Sergi diu jo, no, jo ja no entiendo nada. Puede ser temas personales entre ellos, Rodrigo Moreno está peor y si lo convoca. Víctor Diu, Neguedo, Alcácer y Rodrigo están igual de mal. Lo que tendría que haber hecho es convocar a los tres. José Mora Berbejo, yo sinceramente creo que está castigado por el mal partido que hizo en Bilbao. VCF, digo, el año pasado jugaba mal y la gente no entendía por qué jugaba. Ahora que está bastante irregular y no juega, normal. Luis Mibonet, diu vol Alfara Fara Negredo patró la buena de él. Edu Pérez diu yo pensé que es per cuestiones ya ya del tema esportivo. Obviamente, Ser está está tan mal como el Valencia, porque la hace en su papel. Nuno es el problema. Paz Baviera diu el ego de Nuno que se cree un Napoleón y no fa que deixar en evidencia. Un mediocre que solo es gent que le dio lo que vol sentir. Sebas diu, mi opinión es que el uno está destrozando al vestuario con estas decisiones. Y no solo es Negredo, es de Poli Bezo. Nuno, vete Juan Carlos Julián, motivos extradeportivos y deportivos, porque no marca un gol al arco iris. Si llevara seis, no lo dejaría fuera por hablar demasiado. Víctor Diu, no creo que el problema sea solo en uno, porque Paco contra Málaga falla dos claras y Negredo contra Heretic, una muy clara. Eh, Mes, Javi Valero, temas extradeportivos este sin duda, igual que con De Paul ha pasado algo parecido. José Diu, la baixa forma de Negredo es clamorosa, ...pero no está mal pichor que Rodrigo. del Saltres uno contra el l'altre insegur. Jaume Lita diu un ataque de entrenador... que ha ningún uno la seva disciplina per amunt pero el equipo no es va a resentir contra el Málaga... Rombo del León diu clarísimamente... ...las les que va a hacer... Si fora per de forma, Jen con Rodrigo Moreno no estaría en fa temps. Eh, Luis diu, espero que solo sea una pataleta o una quise hacer lo que me sale del, eh, uno... del ...y sobre todo que no perjudique. Daniel Valero diu cree que el motivo... ...es que Nuno va con Jukic, troban la tecla ...y espere que eso no tenga un final fatídico... Jesús F. López, si yo fuese en uno me preguntaría por qué los delanteros están como la chata. Pena de 60 millones tirados a la basura. Ese Miquel Diu, pues por ahí va el tema, no tengas la menor duda. Falta de personalidad y gestión. Mes Felimínguez Diu, pues que Nulos cada día se parece más a Mourinho, pero siendo todavía mucho pero entrenador que el que, que ya es el malo. Nuno, vete ya. Club y primero y principal que meter lo que es meter, mete poco. Y segundo, lo que tiene pinta es que sea de los que, de ser los que la harían en el vestuario. Pep Chiner dio la chulería y prepotencia de Nuno. José Castillo Jimeno aún le dura el cabreo por las declaraciones del otro día. No quiere que los futbolistas opinen fuera del vestuario. tabaler Redolar, diu, yo pensé que el equivoca y la ataca está a punto de escatar Que dice de jugar y que traga toda la pólvora que tenga. José Castillo Jimeno diu, ¿podéis explicar lo de De Paul? ¿Qué pasa con el jugador? Nuno lo tiene cruzado. Eh, Joan diu molt fàcil entendre Negredo i tot aquell que siga pro Álvaro no té res a fer triste però real Chino Crack diu que són motivos deportivos igual que hizo Emery con Aduriz cuando falló contra el Schalke pero preferimos montar paranoias Sergi diu ¿y alguien me puede explicar qué es decisión deportiva? ¿qué es muy malo? ¿qué está gordo? ¿cuál es el problema con Negredo? Eh, Joan diu i una més tinca que en general vindran 3 o 4 nous Will Sina diu que no suele llegar a la mestalla del dia de Champions pues en molt de temps perquè se posa poc petat els les rodalies de Mestalla se prenen molt de gent i l'equip pues, hora i quart abans generalment, hora i mitja solen estar ja entrant a, a Mestalla. Vic Naranja diu, és una recalfada en uno paquetuno. I Quique Doz diu, eh, Alvarito li diu que juga a Marategui i Nunito diu que ja cridarà quan Ojito Álvaro, que hay nou, vida nova. Boete diu, un càstig, gran fer la punyeta, cobra no treballa de gratis a veure el partit. Segur que damunt li regalen unes pipes i uns tramusos Bueno, n'hi ha moltíssimes. Sabado que el único motivo la soberbia de este trepa de entrenador que tenemos para la, des la desgracia de padecer. Bueno, pues eh, molta gent també li aventa a unos senyors de Match Champions. Doble enfrontament, primer així y después eh, el 4 de novembre en Bèlgica. Mm. Si el València solventa els dos partits amb victòria, jo crec que té el 60% i ara en la publicitat eh, Julián feia una reflexió que depenent del partit de demà, jo no ho havia contemplat, però és cert, fins i tot pot haver un percentatge major si el València trau els dos partits de Bèlgica d'entrar en la fase de vuitens de final de la Champions. Clar, eh, però est estem partint de guanyar eh, estos dos partits. Sí, sí, guanyant els No sé si, si demà l'Olimpí de Lyon eh, perd en, en Rússia, pues, home, eh, jo crec que el 60% se queda curt, no? Estic, estic d'acord, és més, és un resultat prou factible. Jugar fora de casa, l'Olimpi de Lió, tu jugues en casa, pues demà dones un pas de, de gegants i guanyes, i els francesos no guanyen fins i tot com diuen un empat i Lyon, Lyon té que vindre sí, també encara i, i vindria sí. o, o pràcticament eliminat o a jugar se tot a guanyar eh, bé, ara n'hi ha que guanyar els dos partits a estos eh? però tu tens un partit ahí <laughs> teòricament que és el més perillós i el que te, sobre el paper té que fer menys falta que és quan vaig a Rússia per les fetges, per lo que siga i perquè tu d'alguna manera el Lyon té que vindre així també Entonces es como si fuera eh, un comodí que tens ahí. Lo del, lo del yo te que es un comodí, sí o sí, eh, y el que te prepara el club per si aquest, algo cosa pasar, pero lo normal es que esos dos partits sobre el papel els tens que guanyar i a partir d'ahí si es guanyes pues, ja pots pensar que té, la major part de la feina està feta Tu tindries que anar a Rússia com a molt a jugar-te ser primer Ja, però és diferent molt. anar a jugar-te el, el, el, el, el, el, tot lo de més resolt ja, però això, això ja és... Tampoc és un grup... Eh, a veure, si no és un grup, no tens al City, ni al Chelsea, ni a ningú, eh? Ni al Bayern, ni a ningú. Però tu tens que veure que pot, eh, eh? les fetges i quan vas a mm. Rússia, perquè això és superimportant. I això no, no pots obviar, per tant, eh, sí que tens que veure que al final dius, pots tindre més prèmit? Ahí tens, ahí tens el Bautor, échalo. Ojalà. Tu dius pel el fred, no? Xome, i... Sí, el fred i... Sibulca, el se nota molt. Sí, és no, que fa. Contra brasileño. Que fa gols allí. Perquè paren i eh, allí estaran com una mena de pretemporada. És un equip sí. que va un ritme físic diferent a la resta. Totalment. Però a banda que no és fàcil jugar allà, però ja t'he dic, si sí, el que diu ell, realment, i aquest partit de jugues el primer del grup, pues també tens un desafió que dius a, a Perelles, però el bo és que tingues la llavor feta en quant a que t'hagis classificat, ara, això és el més important. Eh, eh, estes hores són pa viure-les, Manolo, perquè ara estàvem posant en Twitter, en el Carmen hi ha una festa de belgues per ah, flipar. Sí? sí, sí, Es veu que estan... Jo tot vas... el cap de setmana, sí, ja. No, no, jo vaig comptar la retransmissió sí, del dissabte en Esports 97 del partit, anant a Mestalla, hi havia un punt toca. de belgues. Però és que la gent, vinga... Que eh. tenen pasta, tio, tenen jo pasta. Jo no sé si és que tenen pasta o, o, tenen, fet, o tenen un pont allí bestial o s'han agarrat dient moscosos. No, i, i que així, el que ells se gasten... Però ja el dissabte a Mestalla hi havia un fum de belgues. Els se gasten, es condís molt, eh? I és quan venen així, pràcticament xugues el dimarts, uh mhm. -huh. i ells venen al el final de setmana, i molta gent ha vingut al final de setmana, i, i clar, el dimarts te, te facilita que vinguin 400 dies i això deixa molta pasta pues hi ha, hi ha queixes de veïns que no poden dormir perquè ara per la que estan liant els belgues, no? la que estan liant en el Carmen ara mateix els belgues que és estan en el festival, però és que això eh, evidentment si eres veí d'ahir és una putada, no? Però, però eh, si tens un garito pues ho agraeixes si tens un garito ho agraeixes, no? i que per a la ciutat i, eh, és un ambient xulo, tio, que, que, que quan això Europa League els rivals no arrosseguen tanta no, és que és molt bonic el eh, quan veus els rivals per ahir que estan un dia a la seva bandera l'ambient i normalment, pues, clar, València en estos moments té un epicentre que va tota la gent ahí, veus ahí, plaça La Reina, el Clar. Carmen, i entonces a partir d'ahir és, que es eh, és que ho disfrutes, ho veus, i és ambient de Champions de veres, no? El que eh, hem disfrutat tants anys, i que ara tenim la sort de tindre-ho i clar, ho tenim que estirar-lo al màxim. I hem estat un any en el cul apretat ahir fins l'últim sí. partit. A més ho fem sempre així. Eh? després el gol de Negredo en Mónaco. Sí, sigui, i el Mónaco també l'últim minut. I, eh, però també... Una miqueta, o sigui, encara que en un homos... Eh... Però també el Sevilla, a més, mos feu això al revés. Vull dir que... 12.45, fem l'última pausa i tornem. Quin partit espereu demà en Mestalla? Parlem d'això de més coses encara, perquè ha parlat en una altra volta més de la seva renovació, que ell diu que vol renovar, que el club diu que el vol renovar, però feu-lo i l'únic que no renova. 12 i 45, vinga. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre llévate un Ford Cuba 2.0 DS 140 caballos 4x4 seminuevo por 11.500 euros o financialo por tan solo 200 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Europa crida a la puerta de la 97.7 Radio. Dimarts roda el baló de les estreles per al València en Mestalla amb el tercer partit de la fase de grups. Buscant una victòria com a local, Manolo Montalt i Salva Folgado et compten el valència gent Des de les 20 hores comencem a contar-te tot el futbol, però la cosa no queda ahí, perquè el bàsquet també té cita europea. A les 21 hores i des de la Fonteta, València Bàsquet, Caix Saragossa, amb la narració de Juanma Romero i el seu equip. Recorda, valència gent i València Bàsquet, CAI CAI Saragossa. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Redford de Valencia, Proa Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatorreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Y 49 les 12, van volant 3 minuts en la tertúlia, el qual és una eh, fantàstica eh, mostra de que està sent entre tres senyors. Eh, jo diria més o més que el punt de partida podria ser el València-Màlaga, però jo us pregunto quin partit espereu demà més Mestalla. Bueno, pues esperar eh, eh, lo, o desitjar, què vols dir? No, esperar, desitjar, desitjar tots que guanya el València, això no hi ha dubte, i se pregunta ni la faig eh, com penso que va produir aquest partit? Jo això penso... jo dia de punt de partida el del Màlaga, una miqueta. Jo l'equip que, que ve demà és un equip que tècnicament no té un gran nivell, però tàcticament és un equip molt resultor i és equip, en la paraula equip. Per tant, eh, quan ve un equip i juga com a tal, normalment el València eh, no ho té fàcil. Per tant, no tenen que confiar-se i tenen que marcar una diferència de ritme perquè aquells se donen compte que són inferiors, si no és si es dona l'oportunitat i arriben a, a pensar que poden, entonces quan es poden fer mal. Sí, la veritat és que tots els equips saben prou bé el que tenen que fer per a que el València no... Mm. per a desactivar i per a pressionar-li dalt i furtar-li el valor i, i, i, bueno, i si, si parlem d'un equip que, que tàcticament és un, un grup en ordre i físicament potent mm, això ja té, vol dir que, que vas a tindre problemes i que tens que acertar a la primera o a la segona per a que no se te compliqui el partit. A mi m'agradaria que, que el partit de Màlaga valguera Manolo com a punt de partida, però se crec que el Màlaga que vinga a Mestalla no és per llevar l'Imerich al València, però és dels pitjors equips de la primera divisió, uh mhm. -huh. ara mateix. O sigui, eh, i, i equip que vinga a Mestalla és un equip molt fluix. Però, però, no, no. però, però també tens que reconèixer que aquest equip el veres jugar contra el Barcelona i pareixia un altre, sí, encara sí, sí, que, sí, sí. que per què per un 0 i tal. Vull dir i era equip, un equip que no marcava gols, d'acord? Però jo el dia a Barcelona, que dic sorprès, dic... Collons, és d'aquí que veig jugar. eh, així... Eh, eh, Bé, en baixes, però... No, no, no, eh, eh, no, marca, no marca gols, però així damunt se va marcar <laughs> un. Clar, o sigui, a col·laborar. I, el no, primer... ixe, I damunt el penalti, que tampoc... Vull dir que pot canviar però la per quedar-me en lo positiu, pues, jo crec que l'altre dia mm, Nuno, perquè a cap i a la fi és el, el, el director d'orquestra, no? Uh -huh. decidís mm, reforçar l'entrama defensiu. Jo crec que el València està molt segur darrere, que és com fonamenta l'any passat pràcticament totes les victòries. De recordar l'equip de l'any passat. Es, eh, Aderlan, este matí ho dèiem en el Murciélago, eh, pues, escolta, va fer un, pa, un paper molt bo per a mi en, en Mustafi, i, i a partir de per exemple Javi Fuego que és un jugador que complementa els centrals mm -hmm. pues, va ser el pitjor del València Javi Fuego sí, sí al costat dels mèrits dels altres no perquè Clar, estiguera fatal del tot estigui, sinó... estigui fluix una de demà de Rani Mustafi tenen una feina el davanter que és eh, sí, el que ha, ha parlat en el, el Marius que, Roperus que... <laughs> diuen. és a la defensa l'Holand de 4 eh, que 1,92 d'alçada sí, tenen el jugador ideal el València a més se guanyà el puesto que Santos mm -hmm. crec que té una prova per a marcar el terreno contigo vosotros. Pero tan yo creo que sin nada el sistema defensivo, y si dalt pasa el día del Málaga, que es lo que estaba corregent la temporada pasada, que es que de los dos primeres ne fes una, eh, ya sigan propia portería, como porteria, com l'altre Charles, que sembraba que era gol de Paquito y era del, de Charles. del, del davanter, que estaba defensante y se, y córner, o esa falta. Y i la fortuna o, la habilidad de, clavarla clavar pronte jo crec que el València és molt superior al, al, al Gent i, a, i possiblement acabe golejant, però clar, és que has de, has de fer la primera. Se, se, se que produir. Jo deia este migdia en el, en el Murciélago en la televisió i, i vos eh, traslladé la pregunta que a mi sobretot el València sí me va recordar la de la temporada passada en quant a sensacions defensivament. Sí, bueno. al València no li feren ni... la jugada del penal, que és una jugada aïllada, però al València no, no li fan... Que damunt no és penal, per tant... Que no és, al però, marxe, però no al València no li fan... És cert que ofensivament encara li queda, però defensivament sí va ser se, se que, que no patía patia. Se veren coses de que la defensa te donava una seguretat i una impressió quan debutava un jugador que té molt de mèrit. Jo avui, en el comentari mínim que faig en el Llevant, dic mm -hmm. que s'ha guanyat la titularitat, i és de veres un xaval que juga debuta i, i trauen nota i te va vindre el dimarts espectacular no? i la clau i la deixa a, a, a Julen Montoro te sentimos el senyor André Gómez o sea, portada de Superdeporte avui sí, i que... xic canvia, canvia per complet la cara del València però és que jo anava per ahí a mi l'equip no, no me va recordar tant al de l'any passat a mi defensivament sí André Gómez sí que me comença a recordar però, el de l'any passat sí que és just que se diga però clar, és que a veure, és que André Gómez <laughs> és molt suar és, és a montó de jugador. Y sí, no es sí. la montó de jugador, sino lo que fa millorar Clar. a l'entorn. Sí, sí, sí, sí, sí, I el que fa que és de més, <laughs> això, això és superimportant. O sigui, traure en valor a la companyia un rendiment major, això és fenomenal. No sols és que tu jugues bé, fer jugar als altres encara és més meritori. Jo, més allà del penal... Jo, jo, Això és una anècdota, jo, ja. Vos veig molt empenyats en el tema defensiu. Jo crec que si, si no és el Màlaga i és un altre, sí que te fan gol l'altre dia, eh? Segur, o sigui, mhm. no, no, no veig tanta... Jo no veig tanta seguretat. Home, és, és de veres que a lo millor no, no posaren en, al porter en, en, en situacions com ha hagut a tres partits, que, que ha sigut el, el millor, el millor del partit, però... Ja no, no, no, home, però tenia però... un penalti i te'l para, sí. eh? Això sí, també. No, he dit a banda del penal. Sí, sí. Ah, és que... <laughs> il morto, il morto meritorio. Però no, jo no acabe de veure aquesta uh mhm. -huh. seguretat, eh? Jo crec, crec que va pesar más, més eh, que l'altre equip ofensivament. No, avui no és res. Entonces, clar, sí, sí. Si damunt ve així i te fa 6, 7 o 8 ocasions, pues ja dius. Entonces, però quants, no, no, quants no, partits de València eh, jugats? quants partits du xuats? Jo què sé, pues, de 10, dos de sé, Champions, no? dos no, no, de Premier no, no, de, de Lliga, i de Lliga 8. Sí, 8. 8, 8, bueno, pues 8 quan Potser tirat. Sí. Pues, home, pues, pese sí. a tot lo mal que està jugant, la part defensiva no està sí, mal. Sí, bueno, i en, en quant a números. I en qui ha jugat? No, el dia del dia Bilbao, això és el dia que més... Que Però més, no, si te dones compte és perquè se, se produeixen dos errors que no són normals. Eh, I al València els dos gols que li fan últims no els deuen de fer-li mai, perquè a més entren per el centre, uh mhm. -huh. en parets, i vamos, sí, sí, és va, que és un partit anormal. Però és que va ocórrer això, això però sí, clar, però és que m'estàs parlant d'un partit que ocorriren moltes més coses. L'equip no eixa defensiu tan, tan bo que... que, que ja va dir lo de l'Atleti Bilbao. L'equip eixa defensiu tan bo que, que veu vosaltres, vull veure-lo el diumenge. ...será una prueba de foc, evidentemente... Ah, si no, no en la llenca, un passet avant y dos darrere. Está claro que és Sofian Feuli, preguntat una otra vuelta... ...mes eh, en el día de per el tema de la segua renovación... Ha tornat a lo que ya sabía... Bueno, como siempre, eh, no hay novedades. El club está discutiendo con mi representante y pronto llegar a un acuerdo seguro. Desde 2014 quiero renovar. Estoy aquí, estoy bien. Estoy bien en el equipo y bueno, como siempre ayudando a mis compañeros hacer el máximo a nivel profesional. El club de operativa activa passiva que vol renovar, la volta que li han preguntat a l'Aihun ho també uno quan li pregunten per Fegulí, Fegulí cada volta que parla diu que vol renovar, pero van pasando mesos. Es más el ver que utiliza, porque no digo negociando, digo discutiendo. Discutiendo. <laughs> sí, sí, eh, A lo mejor, te digo una cosa, a lo mejor reflexa més la realitat. Exacte. En una taula d'estes de negociació que... No, però, però, però el representant que té sí que me quadra. Es, és duret, és duret. Discutint. Sí, les cotientes de, de, de números. És, és, és duret, sí, sí. sí, Estos sí. que en una reunió salta tres viatges. Va, ve una portada i se'n va, i a 10 minuts s'assoma, <laughs> números, però no, vamos. No, això segur, vamos. No, no, però, vamos, te digo, i a més s'assoma a la finestreta i, i observa, ara estan <laughs> pregos i pacadills altra vegada, però tres portades en una reunió ho ha fet, eh? Ell estarà encantat. Encantat de la vida. Ah, el representant? No, i el jugador. Uh -huh. Claro. No? Sí, esta postura com molt còmoda. No, te, no te les que perdre no te les que perdre, vamos, o pot elegir, jo no dic que millor no s'equivoque, i jo penso que s'equivocaria si va del València a nivell mm -hmm. personal, però clar, ell té les cartes marcades i bueno, i triarà. I és, que és, és, un, és un problema, eh? És, en s'ha dit, Jurem? Home, per, perquè en la situació en què estem eh, tu saps que el jugador t'està demanant eh, una quantitat Mm, superior a la que tu li, li tens que donar però tens referències que t'obliguen un poquet a sí. estar a l'altura. Ja, però bueno, habrá que decidir, ¿no? Perquè no. al final eh, yo quiero y ellos quieren. Però... Però al final ni, ni jo me baixe ni ells volen apujar-se. Però els números a que fer-los. I els mesos eh? passen. ha que fer els números. Tu tens que anar al mercat, comprar un fegolí al nivell de fegolí, sí. tens que pagar un traspàs i si pagues un traspàs al marge d'això tindràs que donar-li una fitxa adequada, si no, no vindrà per tant, en sí, la sí. fitxa no, no te vas a ahorrar res el que sí que t'ahorres és el traspàs que ja el tens i te'l quedes Bueno, doncs pues, eh, veurem com se resol lo de Feuli, que demà apunta a titular en l'11 del València davant el Gent a les 9 més quart en l'estadi de Mestalla. Tanquem així la tertúlia. Julián Montoro, moltíssimes gràcies. Bona nit. Eh, Joan Martí, moltíssimes Bé. gràcies. Vicenç Pere, moltíssimes gràcies. Gràcies, un plaer. Recordeu, eh, se remet el programa a les 5 i mitja, el podcast de seguida el Puigem. A demà a les 3 més quart, el Murciélago en el de televisió, així amb el senyor Sempere, i a partir de les 8 tornem el demà en els esports, ininterromput, perquè des de les 8 arranca la prèvia del partit entre el València i el Gent de la Lliga de Campions, a les 9, en la retransmissió de la Eurocup entre el València Bàsquet i el Caixa Saragossa, i a les 12 arranca l'Esports 97 nit amb la tertúlia. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. L'onda más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquier que se atreva a respirar. Sigue nuestra radio, escúchanos y sienten la comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7